عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم kabla ya زي حديثي كلا mmoja wetu ufahamu كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mbora kuliko watu wote katika katika tabia zake tabia zake ndio bora kabisa bali mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika hadithi nyingine Aisha sema kana khuluquhu alquran bimaana ukiisoma Qur'an kila tabia njema iliyoamrishwa katika Qur'an ujue kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesifika na tabia kama hili na kila jambo ovu lilokatazwa katika Qur'an ujue kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali kabisa nalo jambo kama hilo kwa ukisoma Qur'an basi ujue yale yanayosifiwa kwa uzuri ndiyo tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyosimangwa alikuwa akiyawacha na kuwa mbali nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na hii adabu na akhlaq njema alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam ni Allah ndiye aliye aliyemuelekeza mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa na akhlaq kama hizi tukufu na masahaba wakanukuu kwetu sisi tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hapa tumeona Abu Abdullah al-Jadali asema سألت عائشة رضي الله عنها نموليز عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم muuliza kuhusu tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam ai an sifati khuluqihi maana ameulizia sifa za tabia yake mtume sallallahu alayhi wasallam na khuluq ni malaka yani mtu wakawa aweza kuyafanya yale mambo bila ya kujikalifisha ni jambo ambalo yuko nalo daima kama mtu ah, hii ishakuwa ni tabia kwake unaona sababu mtu lile jambo amelizoea alifanya mpaka kwake yaona jambo la kawaida tu yawezekana mtu akawa lile jambo la kheri alifanya mpaka kwake yeye limekuwa ni jambo la kawaida tu na mwingine akaelekea katika upande wa shari wal billah ikawa mpaka ile shari na ukosefu wa adabu kwake yeye jambo la kawaida tu wala haoni kitu kikubwa wallahi wakati mwingine unaweza kumwona mtu afanye jambo halifanani na binadamu mwenye akili kufanya yeye habari ana kwa sababu ishakuwa nini ni tabia kwake sasa kama vile huyu katika hili jambo ovu imekuwa ni tabia kwake kuna wengine katika mambo ya kheri imekuwa ni tabia kwao yani amefanya kheri sana mpaka lile jambo lawa ni kawaida ndio khuluqi sasa jambo ambalo mtu alifanya mpaka akilifanya yeye hajikalifishi hajikalifishi ni jambo la kawaida kwa kwa hivyo haya mambo ya khairi na akhlaqi njema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo ya kawaida si kujikalifisha ni mambo ambayo alikuwa nayo maisha yake yako hivi tabia njema kila wakati alayhi salatu wassalam وعائشة رضي الله عنها katika kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan والفحش القبح jambo lolote ambalo watu walikubuhi na kuliona ni baya ovu وكل سوء جاوز حده فهو فاحش kila jambo ovu mtu akapita mipaka laitwa nini fahisha jambo chafu kupita mipaka katika uovu sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo ay lam yakun mutakalliman bilqabih aslan wa lam yakun fi tab'ihi hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza maneno machafu aslan wala haikuwa tabia yake alayhi salatu wassalam wala mutafahishan أي بالتكلف لم يكن فيه الفحش لا ذاتيا ولا عرضا nikusema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhati yake hakuwa na uchafu wala maneno machafu wala tabia chafu wala hakujilazimisha tabia ile maanake kuna wengine hujilazimisha tabia chafu yani yeye hayuko hivyo lakini ajilazimisha nitawapeni mfano sasa hivi napenda kutaja ili jambo kwa sababu limeenea sana ulimwenguni ili jambo la uchafu wa uhanifi ambao walazimisha kufar watu wote wenalo kisha utawasikia wasema kuwa anzaliwa yuko hivyo yani nafsi yake yamili katika ule uchafu sio utafahamiana kweni kwa mfano ni kweli tuchukulie ni kweli kuwa mtu asema yeye amili katika ule uchafu kutoka azaliwe yeye eti anzaliwa nafsi yake yampeleka kwenye ule uchafu si mfahamu kwani hakatazwi basi si ataambiwa huu ni uchafu usifanye ule ni uchafu kama vile kuua ni uchafu hebu nikuje kwa mfano mtu amezaliwa nafsi yake yampeleka kuuaua watu kisha unde chama chama cha kuua lazima watu wakubali chama cha kuua kwa sababu sisi tunzaliwa nafsi zetu zataka kuua tu kwa wao waua huwa yule huwa yule atakubaliwa kuna mtu mwenye akili atakubali mtu ansema kuwa anzaliwa yeye fikra yake mkuu huwa mbona wakubali ushoga basi na ukhanithi mbona hili ni janga la watu wachafu walazimisha ili jambo kuwa ni lazima liingie katika mshtama wa kila mahali na wallahi walengo wa kwanza ni waislamu nyinyi ndio mnaolengwa walengo wa kwanza ni vijana wa Kiislamu si mtu yote mwingine na wengi na wengi na wengi wakateleza sallallahu alaihi wasallam kwa hii tabia hii ni tafahush ni kuwa mtu ajilazimisha tabia chafu kama ile sababu kuna watu wajilazimisha hakuna mtu bwana wewe unzaliwa mwanamume mwanamume na ndio maana hata ukifa baada ya miaka mia watu wakija kutoa mifupa pale hawatatoa mifupa waseme huyu mwanamke na mwanamume mifupa ya mwanamume yajulikana mifupa ya mwanamke yajulikana sasa kuna wengine ati wao wakati na kati wajita sio transgender au wabadilika alikuwa mwanamume atakawe mwanamke ama alikuwa mwanamke atakakuwa mwanamume mimi sijui ufanya nini wao lakini wasema kuna kuna amalia wafanya upasuaji fulani wafanya kisha iwageuka yogeuka mke yule mume urongo mtupu mume mume tu ndio nasema baada ya miaka mia akija kitolewa mifupa miaka mia mingi kumi tu ikitolewa ile mifupa kaburini anzikwa mahali ni mume ama ni mke hakuna katikati mwana hakuna awanu baina dhalika we ni mume ama ni mke sasa angalia walipoingiza kuwa hawa wana uhuru wa kufanya hivyo maona na la kushangaza nchi inayotawala ulimwenguni katika kulisimamia hili jambo rasmi kama serikali ni Iran ni nchi ya Iran ya Mashia hii ulimwengu mzima hakuna nchi imetawala namba moja katika kuwageuza waume wake namba moja Iran mwanamke hawezi kugeuka mume atageuka vipi sasa bandikwe vipi udongo ama nini haiwezekani hasa yule mwingine na kusijua na kukatwa katwa huko sijua na kufanya muhimu wafanya uchafu wao wanaofanya kisha wasingizia kwa ah basi wakaleta mchezo juzi juzi kulikuwa na ule mchezo wa ulimwengu tena olympic sasa hawa wakawa wajadiliwa waingie wapi upande wa wanaume ama upande wa wanawake umeelewa simulia taka wenyewe mkaingilia kazi ambayo haiwahusu basi wale wakasema sisi ni wanawake tena wakasirika wakitoa wanaume hao ha aweza kupiga makonde huyo si mwanamume tu yeye alhasil wakaingizwa kwa wanawake sasa kwenye ndondi sasa boxing wacha ile boxing ya kina mama jamaa wapigwe mangumi pigwa makonde kisawasawa mdume <clears throat> ndume huyu mrongo tu mume wallahi alazim mimi siwaambii mambo natunga ikawa sasa zungumzo sasa jamaa ishakuwa balaa maana hawa warongo si wanawake wewe mwanamke nenda kafanye mazoezi utakavu utamweza mwanamume mwanamume amejengwa tofauti Allah amemuumba tofauti mwanamume na mwanamke tofauti konde moja la mwanamume utalisikia wewe kama huyu huyu mwanamume huyu mwanamume huyu huyu si mwanamke huyu basi wakashinda bwana vitengo vyote kila mchezo ambao ni wanawake walioingia wao walishinda wao wanawake sasa washtaki sasa oh mtuletea waume ah wenyewe hata kuitwa waume bwana wakasirika wakiitwa waume eh hey, tuwaweke wapi mtakuja pale pale kurudi kusema kuwa ni imma wewe umeumbwa ni mume au ni mke ikiwa umeumbwa mume we ni mume ikiwa umeumbwa mke ni mke hii ni katika tafahush kulazimisha ule uchafu wala hukuumbwa nao hakuna anayeumbwa mchafu hati azaliwa huyu aelekea katika uke na yeye ni mwanamume ah, ah si hivyo kuna sababu pale katikati yatokea na wengi wao ni kwa sababu ya kuupenda uchafu tafahush sallallahu alaihi afia na vijana chungeni sana chungeni sana kwa sababu wallahi kufar ukitaka kujua kama hili jambo walifanyia kampeni usiku na mchana angalieni maraisi maraisi watu ambao waheshimiwa katika nchi zao rais wa nchi ahojiwa na, na mwanahabari ambaye si chochote pengine wewe hata humjui yeye jina lake eti amwambia yule rais wewe twasikia wapinga mambo ya uhanifi wewe semaje kuhusu sasa ushakuwa rais wasemaje ah we nani we lakini nashukuru bwana marais wa Afrika wetu kila naambiwa angalia eh, nyinyi msotuuliza watu wanandaa kule wafa Afrika mkaangalia namna gani utasaidiana ili kuwapelekea chakula watakupeleka uhanithi wankwambia waafrika wataka uhanithi mwafrika gani anataka uhanithi huko nani ankwambia mwanzo nani afikiria uchafu kama huu ujinga kama nani afikiria toketi chini wewe ukafikiria mwanamume mwenzako wewe fikiria vipi wewe akili yako nzima ana udhu kama wewe wewe utaanza wapi wewe si mambo mengine ya ajabu hii wallahi alazim ajaib mimi muona rais wa Uganda eti ulizo ile swali akaangalia yule bwana akamwambia upuzi kabisa uliza nini sasa nani atakubali vitu kama hivyo hakuna kitu kama hicho kwetu rais wa Kenya pia ulizo hivyo hivyo ambia kinyume na kanuni tena tuheshimiane bwana kanuni zetu ziheshimiwe kama vile nyinyi mheshimiwa zenu kama nyinyi mkubali kwenu mkubali yule rais wa Chechnya khurafi yule na ukhurafi wake alivyoulizwa asema huko hakuna aliyewachwa angalia vile kampeni hapa hakuna aliyewachwa yatafahashun fuhsh aambiwa wewe tusikia bwana kule kwenu kule Chechnya wakipatikana mahanithi wa uwawa na kweli wa uwawa kule hawawachwi wakijulikana fulani yule aleta mambo yake kijinga kijinga ayotumia watu tu wammaliza sababu nchi ya Kiislamu yule bwana amwambia sikiliza kule kwetu hawako watu aina hiyo na kama wako wachukueni nyinyi si nyinyi mwapenda sana eh wachukueni na si ndivyo wanavyofanya sasa hivi kufar waangalia nchi za Kiislamu kukiwa kuna kijana ataka kukimbia kwa sababu ya uhanithi kwa mfano wamchukua kisha atawekwa kwenye vyombo vya habari itangazwe kijana msurudi ankimbia nchi yao sasa nkubali kuwa hanithi wafurahi nani raha kwao kabisa yani yule ndio kama advertisement kwao hawaangalii watu werevu wenye kutaka kusomea labda pengine sayansi ah wao taka mahanithi hanithi kuna yule mtoto wa kike mmoja ati ana waume wawili mume mmoja kafiri mume mmoja muislamu sasa the youth na mtuonyesha sisi kuna mume hapo kweli yani wanalazima ule uchafu kuulazimisha kwa wanadamu na wewe ukilala wallahi kuna watu minashangaa waislamu yani wewe hukai chini ukafikiria kuwa kuna kufaru wa kupangia wewe na ndio maana wakati mwingine kama waalimu ukimwona mtoto yuacheza huwa ya kutia hasira sana maadui wa kupangia wewe wewe usoketi ukasoma dini yako ili uwafundishe watu wewe wafanya mchezo na pengine mzazi wako amekupa kila unachokihitajia ili ukae chini usome kisha fanya mchezo ya adui yako halali wewe walala kwa watu wafungue macho haudai yuhibbuna alfuhsh ule uchafu waupenda na waulazimisha kwa watu kwa kila mbinu kila mbinu leo mpaka inkuwa nasikia wachezaji mipira pia walazimishwa kuvaa mkononi vile vibandi vya rangi ya kuonyesha kwa yeye anaukubali uhanithi jamaa eh. na anayekataa hivyo vita atakavyopigwa atajuta eh ulimwengu apelekwa na mahanithi nini yani kuna mahanithi fulani wanketi mahali fulani ndio wanaopeleka peleka mambo nini hawashindwa kuelewa yani kila mahali kumelazimishwa mambo kama haya machafu wallahi hatari sana hatari wallah kuna haja kubwa sana ya wazazi kuwafundisha watoto wa kiume kuwa waume na watoto wa kike kuwa wake kweli kabisa ukizubaa mzazi na haya mambo yazungumze wazi ya? kuna wengine wajua mwanangu enda hivi wajua mwanangu enda hivi wale hawaja mwanangu wala mwanangu wao zungumza moja kwa moja mwambie mwanangu kuna mbwa kihanithi chunga wazi wazi ukimwona mtu kufuatafuata na maneno maneno ya kijinga njoo niambie usikubali haraka haraka kimbia useme na ukishasikia kuna kijana fulani mambo kama makofi kama ili matatu hivi mpaka rudi sawa sawa hajua ah, nishajulikana eh komesha kabisa mbona ukienda kulia unaenda kushoto watoto watapotea watu waovu wamekaa chini kazi yao kuwapangia namna gani watapoteza vijana na wengine maskini hawajui chunga sana turudi hapa wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi ay lam yakun sayyahan yarfa'u sawtahu fil aswaq mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mpiga ukelele apiga kelele masokoni kuna watu wakifika sokoni kule bei fulani wewe wewe nenda sokoni pale utajua maana ya maneno kuna watu kazi yao kupiga kelele tu kunadi tu kwenye kwenye soko na siku hizi wa mvua mbino unaona ah napiga kelele nachoka kuna kuna spika moja yarekodiwa tu dawa ameenda 20 dawa ameenda shirini yawekwa wewe wasikia sauti tu dawa ya mende dawa ya ukipita huku dawa ya mende dawa kila uendako dawa ya mende basi kuna madawa kuwa wadudu wote panya nini ushasikia nafikiri eh basi kelele zile zimo wapi sokoni kenda sokoni pia kile mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo kabisa mpige ukelele sokoni la Aisha sema wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'a as-sayyi'a walakin ya'fu wa yasbah hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimlipa mwenye kumfanyia uovu uovu bal wacha kumlipa uovu wayafu anhu yumsamehe yule aliyemfanyia uovu alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ashamwambia katika Qur'an fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin ashaambiwa katika Qur'an wa kana khuluquhu alquran fa'fu anhum wasfah usamee basi upuuze wachana nao Allah yuwapenda wale wenye kufanya wema na hii hadithi hapa yaeleza baadhi ya sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ana sifa nyingi sana nzuri bali ukiandika mausua katika akhlaq ukienda kwenye mausuaat zile encyclopedia imeandikwa kwa ajili ya kuzungumzia akhlaq zile akhlaq zote zilizozungumzwa pale anayetawala ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna tabia utahitaji isipokuwa utampata nikupe mfano kuna bwana mmoja katika masahaba kabla ya kusilimu aitwa Da'thur bwana siku moja katika safari zake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kila mmoja amekaa chini ya mti wake pumzika mchana akaja mpaka alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amelala chini ya mti akachukua upanga wake akamwamsha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia man yamna'uka minni ya Muhammad nani atanizuia mimi nsikuue wewe ewe Muhammad niko na wewe hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia akamwambia Allah yule bwana akatetemeka ule upanga ufanya nini ukaanguka Mtume sallallahu alaihi akauokota akamwambia haya mfano wewe ni wewe mfano ni wewe wewe na mimi umfuatwa na mtu akakwambia hivyo kisha ule ankosea tu uliopanga ukateleza utamfanya nini hapo hakuna salama hapo anza hapo mbele mbele huko hata ukimaliza anaanza yeye mtume sallallahu alaihi wasallam anambia man yamna'uka minni ya da'thur ha sasa na mimi upanga nani atanizuia mimi nisikuue wewe sasa sasa ilikuwa katika shirki sema la ahad hakuna mtu قال عفوت عنك شكسمه بنا ندزاكو ندزاكو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله سبحان الله غليا bali katika siku ya Hunain nenda kasome katika ghazwat Hunain ghazwat Hunain na vita vilivyokuwa vimechacha na jina mmoja katika masahaba kabla ya kusilimu yeye amechachia ataka kuelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika vile vita famasaha nabii sallallahu alayhi mtume sallam akamfuta ama ana laka an tatuba ila Allah au, au kama qala haijafikia wakati ukarudi nyuma ya akhi mpaka dini utampiga vita Allah na mtume wake yule bwana hapo hapo kwa maneno hayo tu akasilimu akageuka hapo hapo akawapiga wale wengine hapo hapo ageuka yuko katika jeshi la mtume sallallahu alaihi wasallam awapiga vita watu wake alikuja na wao na mifano kama hii iko mingi Anas radhiallahu anhu aeleza tukio mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa sadaka yuatoa siku moja akaja bwana mmoja bedui akamshika ukosi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu sana na alikuwa amevaa nguo ilhashia kama mfano wa kola ile nzito ikatoa alama katika shingo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mweupe ikatoa alama kwenye shingo yake amwambia murli min hadha almal ya Muhammad fa innahu laysa min malika wala min mali abik imali yako ama babako wewe waambie wanipe hao basi mtu huomba hivyo na kushika na matai wewe unajua ukishaona kama hivi hebu jieke wewe sasa mfano kuja mtu amekushika hapa kwambia sasa wewe utatoa zile senti si za babako wala si zako na wewe labda umewekewa mahali waaminiwa kuwa wasimamia mali sikwambii zako zako maanake atakula ataruliwa makofi a zako utampiga makofi hapo hapo na kuambia uwekiwa mahali mali wewe wasimamia amekuja mtu katika kukwambia utoe amekushika koo kwani ndio yopata tena huyo mwanzo atatandikwa hapo mwanzo atafanywa hivi watakuja wale kule kwetu waitwa vichuzi wako watampiga yule mtu mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu akatabasamu bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam akatabasamu kisha akaamrisha apewe mpeni bwana kila anachokihitaji mpeni kapewa huyo kaondoka hali nani wewe <laughs> Allahu akbar ukiambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwingi wa kusamehe watu basi namna hiyo na hii ni mifano michache nimewapa na za kuonyesha alikuwa vipi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika khuluq kama hii na sisi tujaribu ni ni nzito lakini mtu ajaribu kwa kadri ya vile Allah atamwezesha amwige mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hii hadithi ni fupi hivyo lakini nimezungumza kwa urefu sana nafikiri nitakwamia hapa tosha kesho tutasoma sana kidogo naweza kusema ah salaini tatu hizi eh kwa sababu kulikuwa na lingine nilikuwa nalilenga kulizungumza alhamdulillah tumezungumza mmenielewa nafikiri inshallah lakini hii inafuata hadithi inshallah tutateremka zaidi insha Allah na malengo si kumaliza malengo zaidi ni kupata ile faida inayopatikana katika maandiko yaliyoandikwa hapa katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik